Pierret Etxeberria, egunon? Egunon zueri. Pierret Etxeberria, eh, Jean Benoa Zenkriken eh, zerrenda eta Michel Benaken zerrendak adostasun bat eh, lortu duzue. Bai. aipatzen Ipatzen aldauku zuhe, zerren inguruan adostu zizten? Um, ideak, ideak berdinak ditugu, aspalitik, ez ginen elgarrekin, baina oposizioan ginen Jean Benoa etani, Eta ala ere, zonbat uh, uh, baimena e-, egin egindugu, fenta arekin adorginen, eta haren listarekin, eta haren ideiekin, eta iru hauku normala zela, hori egitea. Mhm. E, haren mm segida bezala ikusten duzu ez, zenburua? Haren uh, listarekin, eh? Bai, haren listarekin. Bera, ez da gehiago bai, bai, bai, bai, Bainan baina badakizu uh, beren eskuniara gira, gu, eta bertziak mm, gehiago zentruan, baina mm. ideiak, ideiak berak ditugu, eh, eta dugu zai urtez. Uh, haunitzetan, beren bai, guren baimena izan dute, beren do, zat. Ez da olako, bitxikerian eh, gure mm-hmm. urtez. Mm-hmm. Eh? normal da. Gero maide jarroztegirekin zonbait, zonbait ideia bat ditugu berdinak, baina ez gira adortu, baina eh, misalen berdunaken eh, listarekin bai, hmm. adostu gira. Bosgarren bos bai? eta seigarren indaja izan zinezten lehen eh, itzulian, bai? bon, xantzak ikusten dituzu, ala ere, zaila izanen da ez, irabaztea? Zaila izanen da irabaztea, baina ez bali margenen uh, idei ide ekartzen ditugu, eta ideiak ez die, bueno, gero, erran behar dugu diandeari, zein dien gure ideiak, zein dien... Berzen kontra, Eta hori aigira egiten, oai, lana, lana zaila da, baina ez, ez da erresa izanen, baina bakizu, polizioan ere lan egiten alda. Eriko mhm. e, etxerat teltzen bali mazizte, zer litaike? Uh, ekonomia, <laughs> egia mm. ezan, eta biruz historioekin eziahiko goztabadu horrek, eta hori gauz zaila izanen da, eta gero ingurum biztan da, baina uh, nurumane mena entzat, bakutsa ere bere, bere sokoan gauz uh, ederrak iten aldugu, eta zendako hori, uh, bakizu, denbora uketan, Gurenka egira, bai bizikletaz ibili behar da, otorik ez dugu gehiago nahi... eta bi labete horietan ez da sekulan hain jende guti zaten kampuan, mhm. eta alare, eta alare ikusi ditugu maskoak eh, lurian, ikusi ditugu eskulariak lurian. Ben, nor gira olako zikinkeriak egiteko bakotxa bere, bakotxa bere lekuan. Ez da unartzen lako gauzak. Eta ingurunamena bakotxa bere, bere sokoan iten aldugu ere gauza hondiak uh, eh, surfa ere, ondartetan ere, gauz guzti horiek gero itxasora guaten die, eta gero, eta gero guk itxasoko ahainak eta jaten ditugu, eta plastikoa ekin, eta zikin horrekin hori ere kasu da, bako txabedia. Eta egiko etxetik zer egiten alda, al, zentzortan? Zer egiten da. Uh, ah, Paga hazi jendia, horiek iten ditutenak, baina gu hau ere bako txabere burua hartzen aldu ez, ez mm. dakit li, eh, ez dut ulertzen ni olako trastekerik. Mm. Ma, ba, etxe bizitzaren gaia, gai eh, zentral bat da biarritzen, eh? gazten dako eta jende xumen dako zaila da, eh? egoitza baten atxe maitea. Ba bai, bai. proposamenak? Proposamenak baditugu, bueno, um, etxe bizitzeko, Itxi, eh, gauza zailada miarritzen ere, presioa goiti, goiti, goiti duatzi ere, eta hori uh, kasu emiar da, errein bi eta betiko, betiko gauzak, eh, problemak zirentzat berdin ba, RNB eraiteko bakarrik, uh, bakotxa bat bali baduen, aski da. Ez dugu mm-hmm bizpailu izaiten al, zeinta hemen goi handek, nun, bizidi presio ez da posible. Eta gu, pentsatu dugu ere, irratin, uh, irratin etxe eta gure, gure, uh, gure gazten zat ere, hemen gali Mm -hmm. Zain eta, behazu, uh, guai, uh, kleberen aizena, etxe bizitza bat, Eunta, goi mila euro guai dela bost urte saldua, guai hiru aldiz presio bera egiten aela saltzeko, ez da normal hori. Mm -hmm. Da hori gelitu behar da, kontratuak imiar baina ongi, ongi pentsatu eta ongi egin. Pierrette Txeberria, zurekin eh, bururatzeko, eh, eskuararen gaia, eh, ze proposamen eh, egiten duzue, bi hitzez, eh, ara, eskuara sustatzeko miagitzen eriko etxean badugu ekipa bat uh, eh, izi harria, persona die hor iziarri ongi gauzak iten dituzte. Uh, ez gira uh, gaizkienak, gaizki uh, uh, eskuali gauzak eskualaz anzinat eta hoian uh, alde berriz guaren gira, eta, eta ego alderat idekiatzeak, Ba, Pierrette Txeverria, elgarren agurtzeko tenorea dugu, hoitaraziko dugu Jean Benoa Zenkriken zerrendan zirela, zuen zerrendan bai. sartu direla ere eh, Michel Venak ekin aurkestu ziren batzuk lehenbiziko itzulian. Mil esker eh, zuri, eta bat arte? Bai, pasatu egun hon bat, mil zuri. Agur, lasker arte, jo.